jeba i hejci Toczą pianę jakby byli wściekli Ej, returnersi Paru chłopaków wjeżdża jakby było nas stuch My robimy ciężki gry Mikrofonu bandyta W kieszeni parę gram wstyta Na miał miele majki jakbym miał w kłach tytan Ty chyba znasz tego typa Jak nie to lepiej sprawdź tego typa Słyszysz? Lepiej zgaś tego splifa taka złata muzyka Oparta na faktach i mitach Pisze traktat na bitach Dziadzi gadka leniwa meandruje jak dym Płynie jak płyn, buja jak skurwys Okruca, wjeżdża jak Mara Salvatrucha Systemu aparat skłóca, Mara z nas wyklucza Nie będzie k***a, żaden pajac nas pouczał Na moich ziomów teraz mała salwa wpłuca Okruca, wjeżdża jak Mara Salvatrucha Systemu aparat skłóca, Mara z nas wyklucza nie będzie żaden pajac nas pouczał dla moich ziomów teraz mała salwa To nie ryzykuje, ten w rabiczu nie siedzi Pytali mnie sąsiedzi O chuj ci chodzi, co ci w ogóle w głowie siedzi Góral wchodzi, robi potop jak Szwedzi Chuj obchodzi, że co drugi w gawiedzi Myśli k***a góral bredzi Na robocie tylko wódka i śledzik A na robocie tylko wódka i śledzik K***a i Channel Magic Talerzyk leżał i leży To wjeżdża jak Mara salwa trucia Systemu aparat skłóca, Mara z nas wyklucza Nie będzie k***a żaden pajac nas pouczał Na moich ziomów teraz mała salwa wpłuca Okruca To wjeżdża jak Mara salwa trucia Systemu aparat skłóca, Mara z nas wyklucza Nie będzie k***a żaden pajac nas pouczał Dla moich ziomów teraz mała salwa wpłuca Hit klepie Masz telepie, dziadzia okiem łypie wysyłem ciągi liter, może Natalia Nykiel Ułoży z nich równanie, to klepie tekiel Niesłychanie, proste jakie panie A te czwoki płacą pekiel za nie Cisza na planie, surowo wzbronione palenie Nakazywanie i zakazywanie znów jest cenie Zjechałem wzdłuż i wszerz tą starą ziemię Choć jestem jednym leniem, co na ludziach robi złe wrażenie Przepraszam, o czym jest ta piosenka? Od tych pytań wymiękam, więcej grzechów nie pamiętam grupa My robimy ciężki gnój Okruta, to wiesza jak Mara Salvatrucha Systemu aparat skłóca, Mara z nas wyklucza Nie będzie kurwa żaden pajac nas pouczał Na moich ziomów teraz mała salwa w O Okruta, to wiesza jak Mara Salvatrucha Systemu aparat skłóca, Mara z nas wyklucza Nie będzie kurwa żaden pajac nas pouczał Na moich ziomów teraz Teraz mała salwa w płucach